Millennium. Millennium en Cosmic Club. Doble sessió, doble diversió. Sant Joan Mojito. La revetlla a les carpes Millennium. La revetlla sota les estrelles amb la millor música. Una nit on el nostre mestre cocteler et sorprendrà amb la seva varietat de mojitos. Entrada gratuïta tota la nit. I dissabte 26, Facebook Party. Hem assolit els 10.000 amics i estem d'enhorabona. Per això ho celebrem de la millor manera que sabem. Confirma la teva assistència a l'esdeveniment i entraràs gratis. A cabina, Rubén Teixeira. Fotocola amb en Messi arribat des de Sud-àfrica i regals Facebook. Millennium al Cosmic Club. Dos nits senzillament diferents. Més info a www.cosmicclubmillennium.com Millennium.